بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد در درس هفتم را شروع میکنیم از این کتاب از این کتاب مبارک المعتقد الصحيح اعتقاد صحیح از علامه عبدالسلام برجس رحمه الله خوب در ارکان اسلام هست ارکان ایمان هستیم که ارکان ایمان هفت تا هست که در حدیث جبریل ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره اینه میگن رکنهای پنجگانه ایمان برای مسلمان خیلی ضرور هست که همین رکنهای ششگانه ایمان را ایمان شش رکن داره رکنهای ششگانه ایمان را به تفصیل خوبه باید انسان یاد بگیره تا اینکه همون ایمانش کامل شوه ایمانش صحیح شوه به دانستان به آنچه که باید انسان ایمان بیاره خب اکنون ایمان به الله و ملائکه ها و کتاب و, و اینها رو گرفتیم در جای رسیدیم الایمان به رسول رکن دیگری ایمان آوردن به پیغمبرها ایمان به الله ان من بالله یکم ان بالله و ملائکته و کتبه و چهارم الایمان به رسول چهارم ایمان آوردن به پیغمبرها هست که از رحمت و فضل از الله سبحانه و تعالی از فضل و رحمتش برای هدایت مردم و هدایت بشریت پیغمبرهای فرستاد است که اون پیغمبرها را باید ما خوب بشناسیم و اونها را واجب است که دوست بداریم و نسبت اونها اعتقاد صحیح باید داشته باشیم و این تفصیل را علامه عبدالسلام برجس رحم الله همین را به تفصیل ذکر کرده است به حد کتاب خوب است به شک خاصتا مؤمن باید همین مسائل هایی که اعتقادی هست مسائل های عقیدوی باید این مسئله ها را به تفصیل بدانه باید مسلمان و شخص مؤمن باید حتما کوشش کننده در این باب باشه اعتقادش مبنی بر علم مبنی بر دانش مبنی بر معرفت باید باشه نه اینکه بگوید مردم را شنیدم چیزی میگفت و همون خیلی گفتم نه بلکه باید به دلیل حجت و برهان بر چون که توحید الوهیت توحید ربوبیت توحید اسماء و صفات ایمانی به پیغمبر ملائکه ها ایمانی به کتاب ها را به تفصیل گرفتیم اکنون همچنین به تفصیل ایمانی به پیغمبرها را میگیریم الايمان بالرسل مساله ایمان آوردن به پیغمبرها ایمان آوردن به همه پیغمبرها این هم رکنی بزرگ است در ایمان این انسان اگر رفت و ایمان به پیغمبرها نداشته باشه ایمان صحیح نمیشود مؤلف میگوید اکنون ایمان به پیغمبرها چگونه میباشد چخیل میباشد چخیل میشود يكون بالتصديق الجازم بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له و الکفر بما یعبد من دونه انسان همیشه اعتقاد میکنه که ایمان آوردن به پیغمبرها میباشد و تصدیق کردن جازم یعنی تصدیق یقینی یقینی باید انسان داشته باشه که الله سبحانه و تعالی در هر امت در هر قوم پیغمبر را امت پیغمبر را فرستاده است از روی رحمت و فضلش الله سبحانه و تعالی وقتی انسان را برای عبادت که آفریده است پس الله پیغمبرها را فرستاده است تا اینکه اختیار کرد از پیغمبرهای را تا اینکه برای انسان برای مردم بیان کنند که چه نوع الله را شما عبادت کنه الله به تحقیق فرستاده در هر امت پیغمبری را برای قمع حجت برای بیان فضل و رحمت الله يدعوهم الى عبادت الله وحده لا شریک له وظیفه پیغمبرها اینکه اینها دعوت میکنند میخوانند مردم را به عبادت کردن تنها الله که لا شریک له شریک ندارد الله یکی شریک نداره اکنون بزرگترین وظیفه پیغمبرها دعوتی به توحید هست دعوتی به توحید الله سبحانه و تعالی لا شریک له همون الله یکی شریک نداره و الکفر و همچنین پیغمبرها از اولش تا به آخر پیغمبرها محمد صلی الله علیه وسلم دعوت میکنن مردم را به کافر شدنی آن چیزی که یعبد من دونهی عبادت کرده میشه از غیر الله از دو غیر الله عبادت میشه. پیغمبرها آمدند تا اینکه مردم به این عبادت غیر الله کافر شوند این هست لب و مغز عبادت پیغمبرها که توحید و, و معن کردن از شرک و ایمان آوردن به الله و کافر شدن به عبادت غیر الله که این همون معنی لا اله الا الله هست که لا معبود بحق الا الله نیست معبودی به حق که سزاوار عبادت باشه بجز الله ذوالجلال و اکرام که گفت دو رکن رکن اول اثبات هست اثبات کردن عبادت توحید تنها برای الله و دو رکن دوم نفی کردن نفی کردن عبادت از غیر الله این بسیار هم مهمه که متاسفانه بسیاری اگر سوال شد که ارکان ایمان چند است اصلا آگاهی ندارد چی تفصیل ها را دانستن چی این موضوع را خوب شناختن به خاطر واجب این است که باید انسان یک انسان این احکام را بدانه که مسائل اعتقاد هست تعلیم و فرض عینه و همچنین تعلیم بدهه زن و فرزند و و یار و دوستش را خب اکنون اعتقاد در درباره پیغمبرها همین است و ان جمیعهم صادقون مصدقون همه پیغمبرها صادق و راستگو هستند پیغمبر که باید صادق باشه که صدق و حتی پیغمبر صلی الله علیه و در جاهلیت پیش از نبوتش در های مکه او را صادق الامین نام کردند باید پیغمبر همه پیغمبرها صادق هستند عکسش یعنی کاذب کی کاذب نیستند دروگو نیستن زیرا دروغگویی این قدحی در عدالت و در راست در پیغمبریشان قدح و طعنه میزنه بله، بر پیغمبرها همشان همشان یکم باید مسلمان همین خیلی اعتقاد کنه یقین کنه که تمام پیغمبرها صادقون راستگو هستند پیغمبرها دروغ نمیگویند پیغمبرها خیانت نمیکنند مصدقون یعنی تصدیق کرده شده هستند که تصدیق شده هستند هم از جانب الله هم از جانب مومین ها بارون راشدون بارون یعنی نیکوکار هستند نیکوکار هستند بدکار نیستند از عیب و از کمبودی که تعنی در عدالت اونها میاره از اون پاک و منزهن راشدون راشد هستند یعنی همش عاقل بودن عقلا هستند. رشد یعنی رشد رسیدگی یعنی خیلی ذکی و با عقل هستن پیغمبرها کرامون اکرام کرده شده برره نیکوکار و اتقیا با تقوا هستند. پیغمبرها همه به تقوا هست که پیغمبر صلی الله علیه و خیلی به تقوا بود اجرا میکرد همه واجبات رو و دور میشه از همه محرمات بلکه در فضل ها و نفل ها قیام لیل و اینوای در روزگیری خیلی کوشش سخت داشتن و همچنین دیگر صفات های پیغمبر امنا او پیغمبرها امین هستند امینن امین در وحی هستند که در وحی خیانت نمیکنن بلکه امینن یکی از بزرگترین صفات پیغمبر باید امین باشه که در حقیقت پیغمبرها همشون از اول تا به آخر امنا هستند و هداتون هدایت شدگانن هدا یعنی جمع هدین هدایت کنندگان هدایت کننده هستند نه که هدایت دلالت و ارشاد بیان کردن و راهنمایی کردن اما هدایت توفیق این تنها در دست الله زلجلال هست مهتدون هدایت شدگان هستند همه پیغمبرها هم خودشان هدایت راه یافته هستند و هم مردم را به راه راهنمایی میکنند پیغمبرها هم هدایت شدگانن و هم هدایت کننده هستند البته هدایتی بیان و راهنمایی کردن و و دلالت کردن و ارشاد اما هدایت توفیق تنها الله سبحانه و تعالی هست هدایت کننده هدایت به توفیق خب مهتدون یعنی هدایت شدگان بله، پیغمبر ها بهترین بشریت هستند و از بشریت الله اینها را اختیار کرده است این است و همچنین پیغمبر ها معصوم هستند از کفر و شرک هم پیش از نبوت هم بعد نبوت همچنین پیغمبرها معصوم هستند از گناه های کبیره از گناه های کبیره معصوم هستند از زنا و دزدی و غری و خیانتکاری و غیبتگی و از همه اینها معصوم هستند بهتر پیغمبرها بهترین بشریت است و همچنین پیغمبرها از گناه های میده ای که ای انسان پس شد دلالت میکنه اینها هم پیغمبرها معصوم و بیگناه هستند مثلا گناه کبیره نگاه کردن زن نامحرمه نگاه کردن زن نامحرمه پیغمبرها یعنی مثلا به نیتی بد یا اینکه مثلا نگاه کردن به چی به شهوت گناه صغیره هست اگر بر دوام انجام دادنش بعد گناه کبیره هست خلاص یکیش ده مثلا گناه کبیره یکیش نگاه کردن به زن نامحرم به شهوت این وای خب این گناه صغیره هست لیکن وقتی که این سبب این طعن در انسان و بد بودن انسان که دلالت میکنه مثلا بول هواسی و چشم چرانی که دلالت میکنه بنابر خاطر همین پیغمبرها از چی بودن از از گن بنابر چی میگویم؟ از گناه های خرد و میده که مزریتون یعنی سبب بد شدن انسان بد بودن انسان میکنن آنان از اونم پیغمبرها معصوم و محفوظ هستند و همچنین از در اصرار گناه های صغیره هم پیغمبرها معصوم هستند این بود درباره چی اعتقاد مسلمان و اهل سنت سنی موحد مستعلق به پیغمبرها که پیغمبرها حتی از بیماری هایی که نفرینگر هست بیماری هایی که سبب نفرت مردم میشوه از اون هم پاک و منزه هستند از مثلا بوی بد و وای. او قصه ای که میگن حضرت ایوب کرما خورد و حتی تا قزبانش ماند و بوی شد و برده در مسرکه پرتافته شد این قول های باطل هست این صحیح نیست اصلا اصلا صحیح نیست از پیغمبرها از بیماری هایی که نفرین کننده هست انسان ها از اون میگریزن و چی میشوه البته از این معصوم هستن اگه ما در بعضی کتاب ها اومده که مثلا در حقیقت حضرت ایوب علیه السلام مثلا همه ترکش کرد به خاطر که تو بیماریش که دراز که بود بار حتی دوست و یارم وقتی که یک ماه و دو ماه یک سال و دو سال پنج ده سال که بیمار میشوی حتی قریبترین آدم در حقیقت ترک فکر نه اینکه مثلا بیماریش بو بوی خیلی بد کرده بود برده در در مزبله پرت گرفته بودن این گپای به اساس است سند صحیح نداره خب بنا به خاطر این پیغمبرها از بیماری هایی که نفرین کنند در قصص الانبیا هست قصص الانبیا در حقیقت اونی که به تاجیکی است خیلی سخن های باطل داره نسبت حضرت ایوب نسبت حضرت نوح و نسبت بعض لوط و خلاصا نسبت بعض از پیغمبرها در کتاب قصص الانبیا بسیار خطاهای زشت و قبیح هست که خواندنش درست نیست بنابر خب به هر حال پیغمبرها از بیماری هایی که اگه بیمار شوند کسل شوند که مثلا دلا به یاد میکنه لیکن اینکه بیماریشون سبب نفرت مردم شوه که مثلا نفرت مردم شوه سبب نفرت مردم شوه از اینکه مردم از بگریزن این خیر شدگیش نیست و انهم بلغوا رسالات الله جميعا و اینکه پیغمبرها همشان تبلیغ کردن رساندند رسالت الله الله را همشان و رسالت الله سبحانه تعالی را رسانیدند و برای همین فرستاده شدند با وجود این اینقدر صفت های بزرگ دارند که صادق هستند و نیکوکار هستند و تقی و امین هستند و هدایت شدگان هستند و, و با وجود این اونها بشر هستند با وجود این بشری هست که عبادت کرده نمیشوند نباید انسان در حق پیغمبر غلو کنه آره معجزه ها کرامت ها داره یکی اینکه الله باشه و چیزی از عبادت برای اونها صرف کرده شود این خیلی نیست بلکه اونها برای اقرار توحید آمده هستند چون که پیغمبر الله سبحانه و تعالی پیغمبر را میگوید قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی بگو من به تحقیق من بشری هستم مثل شما بشر هستم در حقیقت از, بش... از بشر تولد شده است بنابر بشر هست چون که بعضی از سخولات صوفی ها میگن پیغمبر صلی الله علیه و از نور بود این صحیح نیست باطل هست حدیثی در باب وارشگی حدیث موضوع هست پیغمبر قل انما انا بشر مثلكم الله پیغمبر میگه بگو من مانند شما بشر هستم فقط یوحا الیه وحی کرده می شود به سوی من فقط این قفار داره وحی کرده می شود به پیغمبر صلی الله علیه و سلام از جهت اینکه بشر هست البته رب نیست بلکه رب نیست مربوب است خالق نیست بلکه مخلوق است عبادت کردن او جایی لا تطرونی در حق ما گفته غلو نکنه غلو مدح زیاد نکنه غلو نکنه چون که نصارا در حق عیسی ابن مریم غلو کردن حتی او را به درجه الوهیت اله بودن رساندن و شیخ میگه ان الله که اعتقاد سنی به خاطر بهترین و بزرگترین و نیکوترین و افضلترین اعتقاد شخص سنی موحد داره چه نسبت ها باشد چه نسبت ملائکه ها باشد چه نسبت کتاب ها باشه چه نسبت الله زلجلال باشه چه نسبت تمام مسائل ده هیچ عقیده بهتر از عقیده اهل حق اهل سنت و جماعت نیست دلیلشان مبنی بر قرآن و سنت است عقیدهشان عقیده معتدل هست اعتقادشان اعتقاد بهترین است که شیخ میگد ان الله اتخذ ابراهیم خلیله اعتقاد اهل مسلمان ها همین است که الله ابراهیم علیه السلام را خلیل خود گرفت اتخذ الله الله ابراهیم را چونکە الله میگه اتخذ الله ابراهیم خەلیلە الله سبحانه ابراهیم عليه السلام را خلیل خود گرفت خلیل این از کلمه خلت گرفته گست بزرگتر از محبت میگن ای محبت هم بهتر است محبت یعنی دوست داشتن خلیل از محبوب تام زیادتر الله ابراهیم را خلیل خیش قرار داد و اتخذ محمدا صلی الله علیه و سلم خلیلا هم چنین محمد صلی الله علیه و خلیل الله است چه که حدیث صحیح است پیغمبر صلی الله علیه و گفتن پیغمبر صلی الله علیه و گفتن ان الله اتخذنی خلیلا كما اتخذ ابراهیم خلیلا حدیث صحیح بخاری است تقریبا که پیغمبر صلی الله علیه و گفتن الله به تحقیق من را خلیل گرفته است دوست خود قرار داده است خلیل خود قرار خلیل از حبیب بالاتر حبیب بزرگتر است که چنانه که ابراهیم را خلیل خود قرار داده بود به بعضی میگن خلیل ابراهیم خلیل الرحمن است محمد حبیب الرحمن غلطه بلکه ابراهیم خلیل الرحمن محمد صلی الله علیه و همچنین خلیل محمد صلوات ربی و سلامه علیه همچنین خلیل الرحمن هست و کلم الله موسی تکلیما و سخن کرد الله با موسی سخن کردنی که همچنین با محمد صلی الله علیه و هم سخن کرد در سبی اسراء و معراج به واسطه و رفع ادریس مکانا علیه الله حضرت ادریس علیه السلام را جایگاه بلند و بزرگ داد و ان عیسی عبد الله و رسول و رسوله و القاها الى مریم و روح من و حضرت عیسی هر یک پیغمبر حضرت ابراهیم حضرت موسی حضرت ادریس حضرت عیسی اهل سنت مؤمن در همه پیغمبرها میانه هست اعتقادش نسبت به همه پیغمبرها صحیح هست وای به حال کسی که به بعضی پیغمبرها ایمان بیاره و بعضی دیگه کافر شوه وای به حال این خل انسان چه یهودیا باشه چه نصرانیا باشه چه غیرش همون که بعضی پیغمبرها ها ایمان یانو کافری به بعضش میشوند در اعتقاد مسلمان درباره عیسی چیست وأن عيسى عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام عيسى بن مريم بنده الله ورسول فرستاده الله است بنده الله است به این معنا که نباید عبادت کرده شود او رب کی نیست او الله کی نیست و رسوله رسول الله است به این معنا که دشمن الله نیست الزنا ولد زنا کی نیست والعیاذ بالله عبد الله رد نصارای هست که حضرت عیسی را عبادت میکنند رسوله رد رسول الله هست عیسی علیه السلام رد یهود و بدبختانی هست میگویند که عیسی ولد زنا هست والعیاذ بالله و کلمته القاها الى مریم و روح منه حضرت عیسی علیه السلام با کلمه الله کلمه یعنی حضرت عیسی خودش کلمه نیست بلکه با کلمه الله که کلمه کن هست پیدا شد کلمه الله که کن که گفت الله گفت پیدا شد باش گفت پیدا شد گفت پیدا شد خود عیسی کلمه نیست بلکه عیسی به کلمه آفریده شد و کلمه القاها الى مریم و روح منه روح منه یعنی روح از روح هست که الله ذوالجلال او را آفرید الله سبحانه و تعالی او را آفرید این بود جزی از پیغمبرها مؤلف میگه باب یا که مثلا عنوان به معنای تفاضل الانبیاء برتری داشتن بین پیغمبرها بعض پیغمبرها از بعضی پیغمبرها بهتر است چون که ملائکه ها بعضش از بعضش بهتره بهتری اونها جبریل امین مؤلف میگاد و ان الله فضل بعضهم على بعض و رفع بعضهم على بعض درجات الله برتری داد است بعض پیغمبرها را برتری یعنی بهتر کرده است بهتر و برتری داد است بعض پیغمبرها را به بعضش و رفع بعضهم على بعض درجات بعضش درجه هاش الله جلال بلند کرده است وأن محمد چونك الله میگد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله میگه اون پیغمبرهایی است که بعضیشان تفضیل دادیم برتری دادیم بر بعضیش منهم من كلم الله بعضیش الله سخن کرد چون موسی و محمد و رفع بعضهم درجات وأن محمدا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وإنك محمد صلى الله عليه وسلم سروری بهترین فرزندان آدم هست در روز قیامت ولا فخر یعنی چه خود پیغمبر خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن انا سید ولد آدم ولا فخر گفتن من سرور و سردار و بهترین فرزند آدم هستم که نه از روی فخر کردن بر دیگر پیغمبرها و کوتاهی و گستاخی نسبت اون پیغمبرها بشک و شبه بهترین پیغمبرها و مرسلین و اشرف و باشرفترین اونها و بهترین اونها سیدنا محمد ابن عبدالله صلوات ربه و سلام علیه است این بر نسبت اعتقاد صحیح در باب پیغمبرها همین بیاور امت محمدی صلی الله علیه وسلم نه پیغمبر پرست است نه پیغمبرای را میپرسته و نه همچنین پیغمبر کش هست مثل یهود مثل یهودی که پیغمبرها را کشتن مثل نصارایی که پیغمبرها را عبادت کردن از این دیگه بهتر اعتقاد صحیح هست که از این دیگه اعتقاد صحیح تر نیست که از این اعتقاد صحیح نیست که نه پیغمبری را بپرستی نه پیغمبری را بکشی نه ولی را عبادت کنی نه ولی را دشنام بتی بلکه بین و بین و حق بشک شک در بین دو غلو و افراط و تفرید و غلو جفا قرار داره به شک میگوید اتفاق و دعوت رسول فی اصل دین دعوت پیغمبرها در اصل دین که توحید هست همش متفق بودن اتفاق داشتن و ان دعوتهم من اولهم الى آخرهم اتفقت في اصل الدين وهو توحيد الله بألوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته دعوات همه پیغمبرها از اولین پیغمبرها تا آخرینشان اولینشان نوح علیه السلام آخرینشان محمد ابن عبدالله اتفقت في اصل الدين همش اتفاق داشتن در اصل الدين وقتی قصه موسی را میخونه موسی موحد لله رب العالمين بود توحيد توحید توحيد در توحيد ربوبیت در توحید اسما و مثل اعتقاد موحدای امه محمد داشت وهم همچنین حضرت ابراهيم ابو الانبياء حضرت نوح عليه السلام همه يك اعتقاد داشتن وهو توحيد الله إيه، توحيد الله یکتا دانستن الله به الوهیت که الله تنها سزاوار عبادت الله ذوالجلال ربوبیت رب بودن الله كي خالق است رازق است زنده كننده و ميراننده تنها الله است و در اسماء و صفات اعتقاد صحيح داشتند چون که قصه موسى عليه السلام در علو الله بيان است و چونی که الله میگوید ان دین عند الله الاسلام الله میگه به تحقیق دین دین در نزد الله اسلام هست اسلام به معنای عام تسلیم شدن و سرخم شدن برای الله سبحانه و تعالی به توحید این دین تمام پیغمبرها هست دین مقبول دین معتبر در نزد الله این دین توحیدی هست همه پیغمبرها به همین دعوت فرستاده شدن چون که الله میگه ولقد بعثنا في كل امه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله میگه به تحقیق ما فرستادیم در هر امت پیغمبری را که انی عبد الله الله را ذکر و اجتنی بالطاغوت از عبادت غیر الله دوری جوید و الله میگه اعبدوا الله همه پیغمبرها میگفتن از اولین تا آخرین اعبدوا الله ما لكم من اله غیره الله را عبادت کنید نیست برای شما معبودی بر حق بجز الله بغیر الله معبودی بر حق نداره بنا به خاطر همین کسی که خطا کرد در توحید الوهیت از غلو از قبوری ها از روافیز از کسانی که عبادت را به غیر الله صرف میکنند این همه پیغمبرها را هاشان نقص کرده هستند همه پیغمبرها را هاشان مخالفت کرده هستند همه پیغمبرها را هاشان نقد کرده هستند به خاطر همین انسان باید دین پیغمبرها را بدانه که همه پیغمبرها در توحید الوهیت در توحید ربوبیت در توحید اسماء و صفات همه پیغمبرها یک بودند بشارت به اهل توحید بشارت به اهل ایمان و بشارت برای اهل عقیده صحیح که اون اگرچه متأخر هست در در ولادت و در پیدا شدن در قریب قیامت ولیکن اولین پیغمبر در موافق است در عقیده صحیح در توحید الوهیت در توحید ربوبیت در توحید اسماء و صفات الله ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین الله میگه هر کی طلب کنه غیر اسلام دینی را غیر اسلامی که به معنی استسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك و اهلی هر کی اسلام را طلب هر کی را دین را طلب کنه به غیر اسلام الله میگه فلا یقبل من دین غیر اسلام کسی قبول کنه الله میگه طلب کنه الله میگه فلا یقبل من هرگز از او قبول کرده نمیشه و ثواب هم داده نمیشه و هو فی الاخره من الخاسرین در آخرت از جمله زیان دیدگان است وقت دین چه یهودیت باشه چه دینی نصرانیت باشه حتی زردشتی کمونیستی و دین اتیستی و دین بودیستی همه اینها دین مردود هستند اگر هزار اما هزار سال مثل عمر نوح اگر رفت عبادت کنن همه وقت سجده سر در سجده باشن یک سجده اونها قبول نمیشه چرا زیرا الله میگه و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین بدبر او دعوایی که بیت ابراهیمی گفت در بعضی از کشورها جمع کردن بین سه دین را در زیر یک تاقه یا در زیر یک بامه تا اینکه گویا دین ابراهیم همین دین یهودیت نصرانیت دین محمدی باشه این سخن سخن باطل است و کفر واضح و آشکار هست زیرا الله میگه و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا يقبل من الله یهودیت را قبول نمیکنه بعد بعثت محمد صلی الله علیه و الله نصرانیت را قبول نمیکنه بعد بعثت محمد صلی الله علیه و سلام و الله میگه چرا قبول نمیکنه به خاطر که دین الله دین محمد صلی الله علیه و سلام نسخ کننده تمام دین های پیشینه است وقتی که یهودیت و نصرانیت قبول کی نکنه به طریق اولاد دین قادیانیه دین برلوی ها دین مشرک ها دین قبوری ها دین رافیزی ها به طریق اولا مقبول است زیرا دین اینها دین یهودیت اصلش از نه یهودیت یا اینکه از مجوسیت گرفته شده است و الله میگوید و قال تعالی نوح و امرت ان اكون من المسلمین حضرت نوح میگوید امر کرده شدم اینکه از جمله مسلمان ها باشم مسلمان عادی نه مسلمان دعوایی نه بلکه مسلمان الاستسلام لله بالتوحید والانقياد والطاعة والبراءة من الشرك وأهله وقال تعالى موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين حضرت موسى عليه السلام موسى بن عمران میگه یا قومی ای قوم من این کنتم آمنتم بالله اگر رفت ایمان به الله داره فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین پس به او توکل کنه اگر شما مسلمان هسته بنابر شما مسلمین این استسلام به معنی عام هست اما اسلام خاص بعد از بعثت محمد صلی الله علیه و سلام این اسلامی مقبول در نزد الله سبحانه که الله میگه الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إجا مقصود ورضيت لكم الإسلام دينا إن إسلامي خاص وقال تعالى عن سليمان عن لسان بلقيس حضرت الله سبحانه وتعالى سليمان سلیمان بلقيس زبان بلقيس میگوید بلقیس چی گفت ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين گفت يا رب گفت من نفسي خود را ظلم کردم به شرک به عبادت الله واسلمت مع سليمان لله رب تسليم تسلیم شدم با حضرت سال با رب لله رب العالمین تسلیم کی شد تسلیم سلیمان نه سلیمان پیغمبر هست نبی الله نیست معبود نیست و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین تسلیم شدم با همراه سلیمان چون که سلیمان به الله رب العالم سلیمان علیه السلام تسلیم رب العالمین بود بلقیس گفت من هم گفت تسلیم الله رب العالمين شدن به همین مسلمان و موحده شد این زن و قال تعالی شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى این دینی تمام پیغمبرها هست انسان باید مغزی ها را بدانه مقصد عام شریعت اسلامی خاصتا و ها را بدانه الله میگه شرع لكم یعنی مشروع کرد مقرر کرد الله شرع یعنی مقرر کردن و مشروع کردن شرع لكم من الدین مشروع کرد ای امت محمد برای شما از دین ما وصى به نوح همون چیزی که وصیت کرده بود الله برای نوح علیه السلام والذي اوحينا اليك اون چیزی که محمد به تو وحی وما و ما وصینا اون چیزی که وصیت کردیم به ابراهیم و موسی و عیسی پیغمبر صلی الله علیه و جلال در اینجا پیغمبرهای اولو العزم را ذکر کرده که نوح علیه السلام ابراهیم موسی عیسی محمد و و الذي اوحينا اليك اكن دین این پیغمبرهای پنج گانه اولو العزم چی بود ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه اینکه دین را برپا دارید و اجرا کرده به توحید و دور بودن از شرک و اجرا کردن امرها و دور بودن از نهی ها اقامه دین همین معنا داره اقامه دین تنها ما مسلمانان گفتن نیست اقامه دین معناش اشهد من الله ما یک محمد رسول گفتن نیست ان اقیم الدین دین تمام پیغمبرها اول العزم من الرسل ان اقیم الدین دین را برپا دارید به اجرا کردن امرها و دور بودن از نهی ها بتوحيد بدر بدنا الشرك ولا تتفرقوا فيه تفرقوا جدا فرقه فرقه نشبه در بنابر فرقه رد فرقه ها دين تمام پیغمبر ها هست جو گروه و گروه نشیدن دین تمام پیغمبر ها است الله ذوالجلال دین پیغمبر های پنج گانه را اول العزم را بهترین پیغمبر ها ذکر میکنه که برای چی اومدن اقامه دین دور بودن از فرقه و گروه و طایفه بازی ولا تتفرقوا فيه در دین الله فرقه و گروه و اختلاف نکنه کبر علی المشرکین ما تدعوهم اليه الله میگه دشوار هست سنگین و قینه خیلی بزرگ و گران است بر مشرکا ما تدعوهم الیه آنچه که اونها را دعوت بکنی بس آنچه که اونها را دعوت بکنی به سوی او که توحید است یعنی دعوت توحیدی تو به مشرکا خیلی سنگینی هست گویا از کوی احد وزمینتر است الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب الله سبحانه و تعالی برمیگزد به سوی خود کسی را که بخواد اختیار میکنه ويهدي إليه من ينيب و بكنا بسوي خود کسی را كمان که من کسی که انا به یونیبو همو اینابت به معنی توبه کردن بازگشتن رو آوردن هر کی به سوی الله رو آورد الله او را هدایت میکنه من ج... <clears throat> الله میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا برابر باید انسان در راه بی... برایه باید انسان کوشش کنه با کوشش ذاتی به قدر توانایی با اعتمادی به الله سبحانه و تعالی و الله رو حتما هدایت میکنه مؤلف میگه عنوان عدد الرسل والانبیاء عدد پیغمبرها و انبیا که چند نفر هستند بلا خاطر هر یک عنوانی که مؤلف میگذاره بسیار هم مهمه در این عدد ها اختلاف است یا اینکه در این باب ها مردم این زمان اختلاف دارن با یهودیت تا بعضی پیغمبر ایمان آورد و بعضیش کافر شد شیخ میگه عدد الرسل والانبیاء و عدد الرسل 315 عدد پیغمبرها 315 پیغمبر هست در این یک حدیث است لیکن حدیثی ضعیف جدا هست ضعیف جدا خب عدد پیغمبرها به قول مؤلف 300 به یک حدیث که حدیث ضعیف است البته خب مؤلف میگه عدد پیغمبرها 315 پیغمبر هست عدد پیغمبرها 315 پیغمبر هست والانبياء يعني عدد الرسل رسول رسول ها 315 رسول هست والانبياء 100000 و 24000 اما عدد انبیا 124000 هست 124000 124000 پیغمبر ثبت ذلك في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث من حديث ابي امامه ومن حديث ابي ذر هر دی این مسئله میگوید عدد پیغمبرها ده سیس در این بابش حدیث وارد شده گست میگوید از حدیث ابی زر رضی الله عنه و حدیث ابی امامه لیکن هر دو حدیث حدیث ضعیف است حدیث ابو زر را ابن حبان روایت کرده است که گویا ابو زر گفتند یا رسول الله کم الانبیاء و پیغمبرها چند تا هست پیغمبر گویا گفتند که 100 الف و الف هزار گفتم عدد ها کدام است گفتن 313 هزار لیکن این حدیث ابن حبار روایت کرد حدیث ضعیف جدا است امام ذهبی در راویش که ابراهیم ابن هشام غسانی میگه متروک است و, و همچنین خلاص اهل علم در باب این میگوید این حدیث هایی که در باب عدد معین وارد شده است حدیث هاش هم ضعیفه چه شعیب نوط باشه از محققا چه غیرش خب بنا خاطر همین راجح همین است که این حدیث صحیح نیست حدیثی در باب عدد بنا خاطر همین عدد پیغمبرها به این حدیثی که شیخ به او تکیه کرده میگوید که عدد پیغمبرها رسول 315 پیغمبر است و و انبیا 124 هزار حدیث صحیح نیست قول صحیح جمهور همین است که حدیث ضعیف است مبنی بر این عدد پیغمبرها غیر معلوم است خیلی پیغمبرهای زیاد است پیغمبر در حدیث صحیح گفتن این بنی اسرائیل كانت تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل را هر یک پیغمبر ها پیش می بردن یعنی مثل امیرشان رئیسشان هر یک پیغمبر بود یعنی ای شان در یک زمان چند پیغمبری میشد و الله سبحانه تعالی هم گفت بعضی پیغمبر با تو قصه کردیم و بعضی شرانه خلاصه در باب حدیث همین که اون عالم هایی که میگویند خیلی کم هستند هایی که میگن حدیث صحیح هست یا حسنه میگن ها را عددشان همیه لیکن قول جمهور صحیح هست که این حدیث ضعیف است مبنی بر این عدد ها معلوم نیست خیلی عدد زیاد داره و همین قول قول صحیح هست که عدد پیغمبر ها معلوم نیست مؤلف میگه الفرق بین الرسول و النبی بین الرسول و النبی فرق بین رسول و نبی چیست در توجه که پیغمبر رسول و نبی یک معنا داره قریب <clears throat> که رسول یعنی رسول پیغامچی و نبی خبریار مؤلف قد الفرق بین الرسول و النبی أن النبی هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله فهو رسول نبي میگوید کسی است که الله او را خبر میتیه زیر کلمه نبی یا از کلمه نبع گرفته است به معنای خبر دادن یا اینکه از کلمه نبوت گرفته است به معنای بلند بودن این درجه پیغمبرها پیغمبر بلند است خب مؤلف میگوید نبی کسی است که الله او را خبر میدهد و او خبر میدهد آنچه را که الله به او خبر داده است به امتش به قوم رسانده، به مردم میگه با وجود این یعنی طاقه خبر دادن الله میگه فاین ارسل مع ذلك اگر رفت فرستاده شد با وجود این با کسی که مخالف امر الله هست تا اینکه رسالت الله را برسانه پس این رسول میگن با قول این گویا همین است که رسول نبی کسی است که الله با او سخن کرده است الله را خبر داده که هست ولیکن او را به قوم مخالف هایی که مخالف هستند یعنی کسانی که مشرک هستند و عبادت غیر الله را میکنند به اونها فرستاده شود، او را میگن رسول نبی یعنی به قوم فرستاده میشه که موافق است رسول به قومی که مخالف است یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام رسول هست به خاطر که به قوم اومد که بود پرست و, و ستاره پرست و وای بودند اما حضرت یعقوب و یوسف نبی هست در قوم اینا کنعانیین اینهایی که بودن فرستاده شدن این پیغمبرها در حقیقت اینا چی بودن اینها مؤمنی به او بودن به هر حال یکم قول همین بعضی علما میگن نبی به قوم موافقا فرستاده می شود رسول به قوم مخالف ها و اما من کان فانما يعمل بالشريعه قبله ولم يرسل هو الى احد يبلغ عن الله رساله فهو نبي وليس برسول اما میگه کسی که عمل کنه به شریعت پیشینش لیکن فرستاده نشه با رسالت الله یعنی الله را رسول نکنه و فقط به شریعت پیشینه عمل کنه اینا میگن نبی هست و رسول نیست این قول قطعی قول دیوم همین که پیغمبر کسی است که رسول یا یعنی نبی نبی کسی است که شریعت نو نداره نه کتابی نو داره نه شریعت نو داره و مثل حضرت یعقوب و یوسف که به دین حضرت ابراهیم علیه السلام دعوت میکردن این قول دیومه قول دویم قول اول همین که پیغمبر به نبی به قوم موافق ها فرستاده می شود اگرچه بعضی مخالف هم هست لیکن در عموم موافق هستند رسول به قوم مخالف ها در اصل مخالف هستند فرستاده می شود و به قول دویم نبی کسی است که به او شریعت نو و کتاب نو داده شده است و اما رسول کسی هست که نبی کسی هست که به شریعت پیشینه عمل میکنه أما رسول شريعة ناو داده میشه و ناو نو ناو قال مجاهد رحمه الله النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل نبي كسر را میگن که سخن کرده شود با الله رو با او سخن کنه و ينزل عليه چیزی با الله نازل میکنه ولا يرسل و ارسال کرده نمیشه ارسال خاص و قومش که باید ایمان بیارن و الا هلاك میشه این وعليه فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا إذا بقول ان هر يعني رسول نبي هست زیرا که هر رسول یعنی هر رسول در نبوت داخل است در رسالت نبوت داخل است ولیکن هر نبی رسول نیست مثلا یعقوب یعقوب علیه السلام نبی هست نه رسول اما ابراهیم و محمد و موسی و عیسی هم رسول هم نبی هستن هم رسولا زیرا رسول در این حالت گویا رسول گویا در حالت عام تر است اسماء الرسل والانبیاء نام های بعضی نام های پیغمبرها و انبیاء و رسل و قسم الله تعالى لنا جمله منهم الله نام گذاری کرده است نام بر کرده است بعضی جمله از پیغمبرها را برای ما که آدم و نوح و ادریس و هود و صالح و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و یلوط و شعیب و یونس و موسی و هارون و الیاس و زکریا و یحیی و الیسع و ذی الکفل و داوود و سلیمان و ایوب و ذکر الاسباط اسباط یعنی يعني نبيرهي علماء بني اسرائيل يعني نبيرهي یعقوب وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين اضبط بعض از نامهای پیغمبرها وقص علينا من, من, من نبئهم واخبارهم ما فيه كفاية وعبره وعظه در حقیقت الله در قرآن از خبر اینها و حال اینها <clears throat> و ما خبر دادگی است آنچه را که کافی و عبرت و, و پنده هست موعظه هست وعظ است پند است به شک قصه پیغمبرها را میخونی با مخالفای او که چی چیزا شد با عاقبت به اهل پیغمبرها عاقبت برای پیغمبرها شد قصه موسی با فرعون قصه ابراهیم با نمرود و رسولا قد الله میگه و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک الله میگه و پیغمبرهای را به تو قصه کردیم پیش از این و پیغمبرهای را قصه نکردیم به تو و کلم الله موسی تکلیما و الله سخن کرد با موسی علیه السلام سخن کردنیه فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل الله واجمالا فيما اجمل الله ایمان میاریم به تمام پیغمبرها مفصلا با تفصیل در آنچه که الله مفصل ذکر کرده است و مجملا ایمان داره با آنچه که الله مجمل به طریق فشرده ذکر کرده است ایمان میاره ایمانی به پیغمبرها همین است ایمان مفصل به همون نامی که نام شادانی از همون پیغمبرها و ایمان مجمل به هر کسی این یعنی هر پیغمبری که الله فرستاده است با او ایمان داره راستگو هستند و دعوت کننده هستند مردار بهترینند و دیگر از صفات های پیغمبرهایی که در وصف پیغمبرها گذشت مؤلف میگه الرسل والانبياء بشر اكرمهم الله بالنبوه والرساله پیغمبرها بشری است که الله فقط اونها را به نبوت به نبیگی و رسولگی الله اونها را اکرام کرد اکرام چون که الله میگه اه، شیخ میگه و نؤمن بان جميع الرسل <clears throat> والانبياء بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص ربوبيه شيء ایمان داره که تمام پیغمبرها بشری است که آفریده شدند از خصوصیت رب بودن چیزی را نائل شدگی نیستند از خاصیت از خاصیت های خاصی ربی را ندارند که اون شفا بدهند بیمار را شفا بتن یا اینکه به فرزند را فرزند بتیان یا اینکه کمک بخواستگی بیچاره را چاره بتیان این خیلی نیست چای کلام گفت قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد الله میگه بگو من به تحقیق بشری هستم مثل شما بشرم از پدر مادر تولد شدم بشر هستم بیمار بشه چون پیغمبر بیمار شد مثلكم مثل شما هستم از جهت بشری فقط یوحا الی همین قمیزه خاص پیغمبر همین است که یوحا الی وحی کرده بشه به سوی من انما الهکم اله واحد این که معبود شما یک معبود است در باب معبود باید هیچ که اختلاف نکنه که تنها باید الله عبادت شوه نظر و ذبح و استعاره استغاثه تمام نوع های عبادت ها باید تنها برای الله صرف شوه زیرا این خاصیت حق خاصی الله است الله در شراکت و مشاركي در حقش را نمیخواهد قال تعالی قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما انما الهكم اله واحد الله مجد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا پس الله مجد هر کی امید دارد ملاقات کردن پروردگار را که در روز روز قیامت سعادتمند باشه فليعمل عملا صالحا پس عمل عمل کند عمل صالح را عمل صالح نمیده نمیشه حتی اینکه طبق سنت محمد صلی الله علیه و سلم باشه عمل صالح هر عمل میگه که در او متابعه پیروی محمد در او دیده شود الله میگه شرط یکم شرط دوم ولا یشرک بعبادت رب احد و شریک نآورد به عبادت پروردگارش کسی را احدا نکره هست در سیاق نهی ولا یشرک ifade عموم میکنه کسی را شریک به الله نیار نه پیغمبری را نه ولی را نه ملائکه را نه صالح را نه سنگ را نه کسی را وقال تعالی قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم گفتن برای اونها پیغمبرهایشان این نحن الا بشر مثلكم نیستیم ما مگر بشرهای بند بشر و انسانهای مثل شما ولكن الله یمن علی من یشاء من عباده ولكن الله مننت میکنه به هر کی بخواه از بنده هایش رسالت را مننت میکنه رسول اختیار میکنه اینها نبی نبوت را رسالت محض فضل الله است کسی را بخواه رسول قرار میده این کسبی نیست که مثلا کارهای باشه انجام بدی پیغمبر بشه نه این محض فضل الله است ولكن الله یمن على من يشاء من عباده پیغمبرها چی میگن و وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله ونبد براي ما این بشما معجزه را بیاریم مگر بإذن الله بعض از صوفی هایی که غلو کرده ولي میگن به الله ولي ولی چیزی که بخواه میکنه غلطه نو ولایت یعنی بودن فرع از نبي بودن هست ولی ولی شده نمیتونه حتی اینکه پیروی نبی باشه نبی ها میگن و ما کان لا ان اتیاکم بسلطان الا باذن الله ما نمیتونیم معجزه را بیاریم مگر به اذن الله اما این ولی های ولی ها از او کسایی که مشرک شده هستند شرک و خرافات ها دارن میگن ولی چیزی که بخواه ولی چیزی که بخواه انجام میده غلطه ولی کاری نمیکنه به اذن الله ولی کاری نمیکنه تا اینکه فخر کنه بالای مردم ده حتی بعضی ولی معجزه از او صادر میشه خود درک نداره وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله بجد وعلى الله تنهب بالله توكل كنت مؤمنها وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الله مگر نفرستاده ما پیش از تو پیغمبری را مگر اینکه اینها طعام میخوردن یعنی بشر هستند مخلوقا و يمشون في الاسواق در بازار خرید کرده میگردن و يمشون في الاسواق در راه راه در بازارها راه میرود و جعلنا لبعض فتنه اتصبرون اللهم بعضی شما را برای بعض تو فید نکردگی اتصبرون خیلی آیت عظیم است شک الله بعضی مون برای بعضی فتنه نکرده است موحد را برای مشرک فتنه هست که آیا پیرویش میکنه یا نه صبر میکنه موحد مشرک موحد شوه و مشرک برای موحد ظالم برای ظالم ها فاسق ها امتحان است برای مؤمن ها و تقی ها وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون الله میگه بعضی تونا برای بعضی بعضیتون فتنه کرده آدم صالح را به آدم طالح آدم نیکوکار را به بدکار الله امتحان میکنه ابتلا میکنه زنی بد را برای شوهر شوهر بد را در بالای زنی، سا... شوهر فاسق را در بالای زنی صالحه ابتلا میکنه اتصبرون الله میگه آیا صبر میکنه تا اینکه پاداش بگیره اجر زیاد بگیره بعضیمون بشک برای بعضیمون فتنه هستیم به این معنا بعضیمون برای بعضیمون امتحان هستیم صالحین امتحان کردنش با طالحین با آدم های بد نیکوکارها امتحان میشه به بدکارها از ظلم اونها فسق اونها فجور اونها تجاوز اونها و غیرش همچون عکس سال بدکارها را الله امتحان میکنه به نیکوکارها که آیا اینها را پیروی میکنن یعنی نه وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا والله مداد قل اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيبه ولا اقول لكم اني ملك الله میگه بگو نمیگویم برای شما که خزینه های الهی در دست من است الله پیغمبرها را میگه بگو بگو محمد لا اقول لكم نمیگم که خزینه الله در نزد من است خزائن الله که مفاتیح الغیب است تنها الله میدونه این ها میگه پیغمبر حاضر و ناظر از مشرکای بریلوی مشرکای قبوری که میگن الله پیغمبر محمد باور خنوشه نظر محمد میبونن یا مثلا مثل ناظر محمد و این وای اینها هم باطل هست گویا پیغمبر محمد میگه ناظر حاضر و ناظره حاضر یعنی چی حاضر در مجلس ته حاضر ناظر یعنی چی از حالت با خبره الله میگه پیغمبر میگه بگو ولا اعلم الغیبه بگو نمیدونم غیب را مشکش میگوید که ولا اعلم الغیبه یعنی از روی تواضع میگوید ولا اعلم الغیب الله لفظ صریح است ولا اعلم الغیبه نمیدونم غیب را ولا اقول لكم انی ملك. پیغمبر میگه بگو که من نمیدونم نمیگم که ملک هستم بلکه بشر. این اتبع الا ما یوحى الی مشرک پیغمبر گفت کو آینده گفت کو قشنگ میگه بگو این اتبع الا ما یوحى میگه پیغمبر خبر نداد از نشانه های قیامت میگه بلی خبر داد لیکن در آیت هست که این اتبع الا ما یوحى الیه با وحی الهی خبر یافت و الا پیغمبر که چیزی خبر نداشت به خاطر همین این مشرک های بریلوی کسانی که اعتقاد دارن که پیغمبر غیب را میداند اینها به نص تمام طایف چهار مذهب کافر هستند چون که در بحرای در عمدة القاري شرح عيني در فتح القدير در تمام كتابي حرفيات هر كي دعوه كنا که نبیه یا ول... هر کی دعوا کنه که ولی غیب را میداره مشرک کافر است هر کس دعوا کنه که ولی را میداره کافر است مشرک است الله میگه قل در ثانی الله میگه قل هل يستوي الاعمى والبصير قل هل يستوي الاعمى والبصير الله میگه بگو أيو برابر است كسي كي کور است و کسی که بینا هست البته برابر موحد و مشرک هیچگاه برابر نیست افلا تتفکرون آیا فکر نمیکنن الله سبحانه و تعالی همچنین <clears throat> در سوره جین الله سبحانه و تعالی میگوید عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بین یدیه و من خلفه رصدا داننده غیب تنها الله است آشکار نمیکنه غیب آشکار نمیکنه بر غیب خود کسی را الا من ارتضى من رسول مگر که پیغمبر را بخواه وحی کرده به سوی او بعضی از غیبه غیب مطلق نه بلکه نوع غیبه حدیث بسیار است که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتن نمیدونم مش مشهورترینش حدیث جبریل از قیامت پرسیدش که قول متى الساعه گفت ما المسئول عنها باعلم من السائل پیغمبر سوالش که قیامت کیه گفت ما المسئول عنها باعلم من السائل پرسیده شده گفت داناتر از پرسنده نیست یعنی نه جبریل میدونه پرسنده و نه پرسیده شده که محمد صلی الله علیه و آله است افلا تتفكرون الله قال قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله بيجو براي نفسي خود نفع و نميورو نفع فايده مالكي که فایده و ضرر بر نفس خود نیستم پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام وقتی فایده و ضرر رو بر نفس خود که نداشته باشه به طریق اولا به غیرش نداره قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء الله میگه بگو اگر میدونستم غیب را خیری بسیاری را به دست می آوردم و بعدی نمی رسید یعنی جای بدونم که ضرر می نمی رفتم ولو كنت اعلم الغیب اگر میدونستم غیب را لاستكثرت من الخير ای خیر بسیار جمع کردم مال بسیار مثلا این وای و ما مسن خیر خیر هر نوع خیر جمع کردم و ما مستنی سو هیچ بدیم نمی رسید برای مثلا غیب میدونستم که همینجا هلاک شوی می همیشه مثلا در اوج مثلا دندانم شکسته میشه در جنگ احد نمی رفتم این انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون میگه این انا نیست من نیستم من بجوز بیم دهنده و بشارت دهنده به قومی که ایمان به الله و الرسل والانبیاء عبید الله مؤلف میگه پیغمبرها همشان بنده های الله هستند و نؤمن بانهم عبید من عباد الله اکرمهم الله بالرساله ایمان داریم یقینا به اینکه همه پیغمبرها بنده از بنده های الله هستند فقط اکرمهم الله بالرساله اونها را الله اکرام کرده است به پیغمبری و وصفهم بالعبودیه فی اعلى مقاماتهم و از پیغمبرها را الله وصف کرده است در قرآن کریم به بنده بودن در بالاترین مقامش و فی سیاق ثناء علیهم و در در جمله سنا در وقتی سنا و مدح کردنشان بهترین بهترین مقام پیغمبر دو تا است یکی در شب اسراء معراج الله میگه سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي فوق منزه الله اسرا به عبده سیر شبانه کنان بنده خود را در بهترین وقت الله میگد تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا در بهترین حالت در بالاترین مقامش تبارک الذی چرا زیرا که پیغمبر به مرحله بلند نرسید مگر به نبو... مگر به بندگیش اگر دعوای الوهیت میکرد بغلطید تبارک الذی نزل الفرقان على عبده پاک و منزه بزرگ است ربی که نازل کرد قرآن را به بندهش محمد صلی الله علیه وسلم خوب میگد نبیون محمد خاتم الانبیاء پیغمبر ما محمد خاتمی آخرین پیغمبرها هست و نؤمن بان الله ختم الرساله ختم الرسالات برساله محمد صلی الله علیه و سلم فارسله الى جميع الثقلين ایمان داریم ما مسلمان ها اینکه پیغمبر اینکه الله سبحانه و تعالی پیغمبرها را ختم و ختم بست به آخرین پیغمبرها به همین ختم کرد تمام کرد ختم هم زد مهر هم زد و کار را به خاتمه رساند و آخرین پیغمبرها و محمد صلی الله علیه وسلم که او را به تمام جین و فرستاد قال تعالی قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا. الله میگه بگو ای مردم من رسول الله هستم به سوی تمام شما به همه مردم به همه مردم به عرب و عجم به سیاه پوست و سفید پوست پیغمبر مبعوثی برای همه هست چون که الله میگه و ما ارسلناک الا رحمت للعالمين، نفل ما تو مگر رحمتی برای تمام عالمی و الله میگه و ما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا و ولكن اكثر الناس لا يعلمون و نفرستادیم ما تو مگر برای تمام مردم در حال بودن بشارت دهنده به جنت کسانی که کنند و نذیرا بیم دهنده کس به دوزخ کسانی که ولكن اكثر الناس لا يعلمون واخبر على انه اخذ العهد على النبيين ان ادركوا زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ایتبعوه حتی الله عهد گرفت و تمام پیغمبرها که اگر زمان پیغمبر محمد صلی الله علیه و را دیروکی کردن او را پیروی کنند و فی هذا دلیل واضح ان رسالته خاتمه الرسالات در این دلیل آشکار است که رسالت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبری او خاتمه آخر پیغمبرها است اما این قادیانیه و بهائیه و قور و بلاهایی که دعوای پیغمبری میکنن این وای همه اینها باطل هستند اونها از کافر بیش نیستند و انها ناسخه لكل رساله مضت رسالت پیغمبر تمام ریس پیغمبرهای رسالت پیغمبرهای پیشینه را از جهت عمل بیکار کرد قال تعالی و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرنه و الله میگد و اذ اخذ الله و هنگامی که الله گرفت میثاق میثاق عهد عهد را میگن وقتی که الله سبحانه و تعالی عهد کرد تمام پیغمبرها را که گفت لما اتيتكم هنگامی که دادم من شما را کتاب و حکمت بعد از آن آمد برای شما پیغمبری که مصدق لما معکم تصدیق کننده اون چیزی که همراه شما هست یعنی پیغمبری که شما را تصدیق میکنه در عمل لا تؤمنون به ولا تنصرون حتما با او ایمان میاره و او را نصرت میدهی پیغمبرها را الله از پیغمبرها عهد گرفتگی است قال اقررتم قال اقررتم واخذتم على ذلك اصري الله میگه الله گفت اقررتم آیا شما پیغمبرها همتون اقرار کرده و اخذتم على ذلك اصري آیا پیمان سخت من را قبول کرده قالوا اقررنا همه پیغمبرها گفتن بله اقرار کردیم اینکه بعد پیغمبر بعد پیغمبر آخر زمان بیاید اگر زمان ما دیراب کنه ما با او ایمان میاریم الله گفت قال و وانا معكم من الشاهدین الله گفت گواهی من همراه شما از گواهی دهنده ها هستم فمن الله میگه فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون هر کی رو بگرداند بعد از این پس اینها از جمله فاسقین است به خاطر همین الله از تمام ها عهد گرفته است که اگر پیغمبر های محمد صلی الله علیه و سلم را دایره کنن به او ایمان بیارن مبنی بر این حضرت عیسی علیه السلام در آخرین در آخر در قیامت بیاید و به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم عمل میکنه و به او تحکیم و محاکمه میکنه به شرط رسل بین خب وقتی که پیغمبرها موسی و عیسی را جایز نباشه که پیغمبر رسالت محمد صلی الله علیه و سلم مخالفت کنن چه این یهودی های تحریف شده و, و چه این نصرانی های گمراه شده وقت بس دین اینها دعوای اینها هیچ قبولی هم نیست و قد بشر الرسول صلوات الله و سلام علیهم اجمعین به رسالت محمد صلی الله علیه و سلام تمام پیغمبرها به پیغمبری محمد بشارت دادن چون که الله میگه و قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدق لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين خب بشارت حضرت عیسی علیه السلام در اینجا هست که حضرت عیسی گفتن و مبشر من بشارت دهنده هستم به پیغمبری يأتي من بعد اسمه أحمد میاد پیغمبری که میاد بعد از بعد من که نام او احمد هست احمد و محمد این محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم هست وقال تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ان عهد يهودنا يهودنا یهود و نصارا بود که گفتن به سوی الله بازگشتیم الله گفت قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون همون كسانكي یتبعون الرسول النبی الامی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورات والإنجيل همون کسانی پیروی کردن پیغمبر را که امی هست که نه میتونن نه نوشته که یجدونه مکتوبا عندهم في التورات والانجیل ایرا میوبند نوشته شده در نص شده تورات و انجیل نام محمد صلی الله علیه وسلم ذکر شده است نامش وصفهاش ذکر شده است لیکن این یهودی های تحریف تحریف کننده و این نصاری های گمراه شده این نبوت این چیزها را بعضیش حذف کردن البته البته تواز را بعضیش هست بعضش محو نابود ساختن ولی که در بعضی از نسخه هاش هست و فی صحیح مسلم عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم والذي حدیث صحیح هست حديث مسلم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار یکی از اعتقاد مسلمان است که یهود و نصارا اگر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان نیارند از اصحاب دوزخ هستند هرگز جنت نمیروند پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میگوید قسم به ذاتی که جان محمد صلی الله علیه و سلم به دست او هست نمیشود کسی از این امت یا امت دعوت میگن که پیغمبر با اونها فرستاده شده است نمیشود کسی از این امت خواه یهودی باشه یا نصرانی ثم يموت من را نمیشود بی یعنی نمیشود دعوت من را و رسالت من را کسی از این امت خواه یهودی باشه یا نصرانی بعد از آن میمیرد و ایمان نمیارد به آنچه که من فرستاده شدم مگر اینکه این کسی که ایمان نآورد به من از اصحاب دوزخ است و مؤلف میگه من کذب به رسالت محمدی کفر فمن كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له هر که تكذيب دروغ به شما رسالت محمد صلى الله عليه وسلم سلم را که به تمام مردم فرستادش گفت تكذيب گویا که به تمام پیغمبرها تکذیب کرده است حتی به همون پیغمبری که دعوا داره که به او ایمان آورده است و پیروی او هست به او هم کافر شده است چون که الله میگه کذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کرد قوم نوح پیغمبرها را در حالی که پیغمبر بود نوح فرست اولین پیغمبرها را تکذیب کردند یکی چون که شیخ میگه فجعلهم مکذبین لجميع الرسل مع انه لم يسبق نوحا رسول الله اونها را تکذیب کننده تمام پیغمبرها شمارید در حالی که با پیش از نوح یگان پیغمبر نبود فقط یک پیغمبر را تکذیب کردن یکی وقتی یک پیغمبر را تکذیب کردن گویا همه پیغمبرها را تکذیب کرد چرا زیرا که دعوت پیغمبرها و رسالت پیغمبرها همه یک است و گویا که یک بار الله را تکذیب کردی گویا الله را تکذیب کردی مؤلف میگه من من ادعى النبوت بعد محمد کفر هر کی دعوا کنه پیغمبری را بعد از پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم این کافر بشه و نؤمن ان لا نبی بعد محمد ایمان میاریم که نیست نبی پیغمبر بعد پیام محمد صلی الله علیه و سلم فمن ادعى بعده نبوت کفر هر کی دعوا کند به علی پیغمبر پیغمبری را کافر میشه چون که الله میگه ولکن رسول الله و خاتم النبیین ولکن محمد صلی الله علیه و سلام رسول الله فرستاده الله و خاتم و آخرین پیغمبرها هستند که پیغمبر گفتن لا نبی بعدی نیست پیغمبری بعد حدیث صحیح پیغمبر گفتن لا نبی بعدی نیست پیغمبری بعدي من وقتی نبی کی نباشه رسول به بطريقه ولا نيس وفي صحیح مسلم عن ابي هريره عن النبي صلی الله علیه و سلام قال فضلت على الانبياء بست پیغمبر صلی الله علیه و سلام میگه الله مرا تفضیل و برتری داده است به پیغمبرها به شش چیز شش چیزی که از دیگر پیغمبرها بهتر شده از پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم یکم اعطیت جوامع الکلم داده سخن های جامع را که سخنش مختصر هست ولی که معانی بزرگ داره دوم و نصرت بالرعب و نصرت داده شدن بعد با رعب ترسانیدن یعنی ترس را الله در دل دشمن می اندازد دیوم همین که پیش از حتی در حدیث از مسیر یعنی یک ما بین بین پیغمبر و بین او دشمن یک ماه راه هم که باشه الله دش... ترسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دل دشمنهاش دختگی است سیوم او حلت غنائم الله حلال کرده شد برای من غنیمت غنیمتی که از جنگ میگیرن از جهاد این هم برای من حلال کرده شده بود که برای امت پیشنه حرام بود و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا چهارم همین که الله زمین را برای من مسجد برای نمازخوانی و طهورا پاک برای طهارت کردن و برای تیمم کردن قرار داده است و ارسلت الى الخلق کافتا دیگر این که فرستاده شدم به تمام مردم و ختم بی نبیون ششم و پیغمبرها به من ختم کرده شد که هیچ نبی بعد محمد صلی الله علیه و نیست هر که دعوای پیغمبری کنه الله او را حتما شرمنده بکنه پیش از مرتنش من کذب به رسالت احد من الانبیاء والمرسلین کفر هر که تکذیب کنه به رسالت یکی از پیغمبرها در حقیقت کافر میشه یعنی یا پیغمبر انکار کنه کافر میشه اللهم قد ومن كذب اشهدك اللهم قد فاكد كفر باجماع المسلمين فاجماع المسلمين وقف ما شاء اللهم قد ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا اللهم قد كسانك كافر شدن شدند به الله کسانی که کافر شدند به الله و پیغمبرها و میخواهند اینکه جدا کنند بین الله و رسول بین الله و پیغمبرها جدا کنند مثل یهود و نصارا و نؤمن ببعض و ببعض میگن ایمان به بعض پیغمبر رو میاریم کافر به بعضش میشویم مثل یهود و نصارا و یریدون یتخذ بین ذلك سبيلا میخوان که باید در همین بین این یعنی بعضیش در ایمان آوردن و بعضی ایمان آوردن راه را قرار بدن این راه ساخته خودشانه الله میگه اولئک هم الكافرون حقا اینها هستند کافر حقیقی در حقیقت اینها هستند کافرها و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا الله میگه به تحقیق آماده کردیم برای کافرها عذابی خار کننده را اما الله میگه والذین آمنوا بالله و رسله کسانی که ایمان آوردن به الله و به پیغمبرها همش ولم یفرقوا بین احد منهم و جدا نکردن بین کسی از پیغمبرها همش قد ایمان آوردن به همش ایمان آوردن اولئک سوف یؤتیهم اجورهم الله میگه اینها را به زودی الله اجر شان میتیا که امت محمد صلی الله علیه و سلم که مؤمن است که مؤمن هایی که و هر کسی که ایمان بیاره به تمام پیغمبرها الله میگه و کان الله غفور رحیم بلا به خاطر منهج اهل سنت و جماعت در باب ایمان به پیغمبرها به همین تفصیلاتی که ذکر کردیم به همین است و منهج اهل سنت در همه باب یک هست جدا نمیکنن بین پیغمبرها بلکه همه اونها را دوست میدارن و به همه اونها ایمان میارن و چنانی که جدا که بین صحابه و بین اهل بیت پیغمبر هر دوشان یک دوست میدارن و با هم محبت داره و چنانی که مثل همین بین چهار مذهب چهار امام بزرگم فرق نمیگذاره چون چونێنێک بینی عالم هۆی ڕبنی هم چری فرق نمیگذرا این منهج اهل سنت در همه یک وزن یک نوع یک خل هست و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين